Euskararen nazioarteko egunaren biharamununtan, BAM dinamikaren bilana egiteko ordua, eh, baiona Angelu eta Miarritze aldean, baionako zizpan egin zuten atzo, parte hartzaileak, eh, berrietan entzun dugun bezala, haien arteko bilana ere, eta goizuntan hemen Angelu taldeak, taldea bertzaleak, ere bere bilana egin eh, zuen, gurekin, Jon, unazo bizkaia txalde hona. Bai, atxaldan. Orduan, mm, ba, lehen galdera simple da, eh? ze bilan egiten duzu haste batez sortu den BAM dinamikaren ondotik? Uh, be, bilana mm, aski positiboa, uh, eh, dien da enitz eh, urbildu da, beraz, uh, eta dien da enitzek parte hartu du, orduan uh, aldortatik uh, positiboki baloratzen gori. Mhm. Jende mm -hmm. hainitz, eh, angelun adibidez egia da eh, bai ona mm, bakotsak badu, eh? bere nortasuna, bai bai onak, bai miahitzak, bai angeluk, Euskarak eh, leku bat badu angelun? Uh, be, geheran, guk nahiko ginukena baino txikiagoa maleruski, baina ez da... Uh, uste baino eskaldun gehiagoa dela uste dut angelun. Uh, jogatu da partagiretza zenbaki ekin ala ere bam dinamika hortan adibidez eta hor ditugu lekuko gisa adibidez eh, eh, Euskaraz eskolatuak diren eh, bai ikastolan eta bai elebidunan aurko purua eta helduetan aikan edo angeluko ikaslak bezalako elkartetan Euskara ikasten ari diren pertsonak hor dira, beraz nire ustez bai badutokia, baina behar ba espagu pribatu batean, Eh, familia, eskola eta lagun eta egia da errian guti ikusten dela, guti antzuten dela, eta be, guk piskat hori nahiko ginuke landu eta pentsatzen dugu hori bultzatu behar dela bai. Hmm. Uste baino gehiago garelako hori da azkenean ez, eh, Euskaldu nahi nitzen eh, mm, ba, entzun behar, eta hori barneratu behar ere. Bai, bai, bai, hori da, azkenean, pixka bat erriaren eh, edo gure iriaren ere nortasunak hori du, eh, ez dugu erri bihotzik, beraz, e, pentsatzen dut, pentsatzen duguna baino gehiago girela, baina topak guneak edo elkar guneak falta ditugula, eta hori guzia dinamitzatzeko beharra senditzen da. Mhm. Odan, BAM dinamika hori, aste batekoa izan da, um, zonbat angelua jadibidez parte hartzaileetan izan dira, nola pasa duzu aste hori? E, beraz, e, zenbaki zehatzak nik ez, dak, ez ditut, uste dut enoiko ama bostaren inguruan ginela, beraz, e, bai eta miarritz eta baino gutxiago, baina nalede hor ginen kopuruan. Eta be, egia erran, alabaziren badakit ekimen ezberdinak antolatuak hiru errietan, angelun badakit merkatuan elkartu zirela libitez biegunetan, eta ostiralean ere garat garrotik batean eh, pixka bat eh, ala, eskara gehiago baliatzeko angelun eh, bildu zirela eta eta eta da. Eta mm, hortik hori baino gehiago egitearen gogoarekin atera zalte? Bai, bai, bai, biztan da, elburua ala, pixka bat hor sortzen den dinamika hori segida emaitea da eta ba, ban, banen elburua eh, denboran ere hizkuntza ohitura horiek eh, aldatzea eta aldatu ondoren egon gortzea, beraz eh, hortan eh, hortan segitu behar dugu. Zuri zer eragin dautzu, justuki pentsasun txapa bazinuela, zuk adibidez? Bai, bai, bai. Um, be, gieran male ez dut beste txapa dunez ezagun asko ikusi, baina bedeen Euskara dakitenekin eta zera, betiko uh, eh, ez da bairak eta osuki euskaraz egitea egitera bortxatu gira bisa bat, eta egia eran eh, batzutan ereski lehatzen girelako frantzesera, gai batzu aipatu zaribiez edo, eta horren txatu gira pixat dena euskaraz ere maiten, eta euskara ikasten ari direnekin ere, zantan angelun asko dira gure inguruan, hoiekin ere pixka bat eh, gure jarioa edo moldatuz, eta iztegia ere pixka bat haiek izketa horietan integratzen pixka bat. Mm. Uh, astapenan erraiten nuen, beraz, eh, Jon Bizkai, hemen angelu taldeko kide gisa uh, zirela gurekin, eh, beraz, angeluko taldea bertzalea, erriko bozentan hor uh, aurkeztu zineten, gaur egun angeluko kontseiluan etzarete, baina uh, zer egiten duzue, Euskararen dinamika hortan nahi duzue beste zerbait ekari, erriko etxearekin harremanak nolakoak ote dira, justuki, uh, Euskararekiko? Bai, be, justuki, ala, bimila eta malauean hasi lanarekin segitzen dugu, nahiz eta jabotxan dirik ez dugun egiten, eh, hor uh, gira beti, eta guk, uh, eh, piskat, sede dugu lehen aipatzen nuen esparru pribatu hortik kanpo Euskara ere datzeko um, entzatzen gira erriko etxeak, bere papera ere bete dezan, enolaz bait, uh, ikusten dugulako angelun adibidez eh, hizkuntza e, politikarik bate ez dela ez dela abian emana, inguruko beste erri eta hiri eta hiri gehienetan ez bezala, beraz, eh, hala, haute eh, hauteskundetatik landa eta azken hiru urte hauetan izan ditugu bilkurainitz, e, bi, erriko etxarekin, baita beste alderdi batzuekin ere, eta... Mm, uh, Euskararen erakunde publikoarekin. Eta entxatzen gira, beraz, uh, Euskal, eh, Euskaldunek dituzten behar oiek transmititzen eta adierazten uh, erikoa etxari zinez zertan den behar ezkoa haiek uh, izkuntza politika bat uh, martxan emaitea. Mhm. Baina maleruski, uh, gaur arte ez dugu emaitza konkreturik ikusten bideratzen, beraz hortako pixka bat eh, gauk itzartu nahi ginoen, eta mm, hori hori azaldu, uh, pixka bat uh, egoera horren uh, lekuko hartuz. Mm. Azkenean ere, angeluko erritar euskaldu nahi, ere uh, dei eginez, berdin gehiago edo? Bai, dei eginez, eta pixka bat ere, ala, azalduz gauzak egiten diela, guk ere, be, pentsatzen dugu, merezidugula, uh, errian, uh, olako zerbitzuak ukaitea, eta beharrezkoa dugula gainera, nahi balin badugu eh, gure hizkuntza garatu dadin gure herrian, eta ala uste dugu zinez gure galdea zilegia dela, gaur egun gauzak egiten dira toki gehienetan, eta ez dugu lehzentzenako angelun ez den egiten, beraz uste dugu eh, garaia dela pixka bat uh, errikoetxea gai konsientzia da din pixka bat eta az, az da dila konkretuak uh, bideratzen. Hmm. Hau eh, da, ere mu privatutik, eh, publikora azkenean, hori pausu ahondia izaiten alda eta hori instituzioen aldetik ere eta errikoetxaren aldetik ba, importantea da hori zaitea, azkenean eh, gauzak aintzinarazteko. Eh, aipatu duzu, eh, hortik bam dinamikaren ondotik, eh, elkargunean beharra, Euskaldunaren artekoa, eh, olako ideia batzu, adibidez, konkretuki, atera dituzu edo bilan horren ondotik? Uh, konkreturik sobera ez, baina ikusten dugu, alere, uh, eta badakigu, badirela elkarte desberdinak, uh, eta euskararen alde egiten duten eh, eragile desberdinak angelun, hor dugu horren izpidea dibidez eh, manez goienetxe kultura elkartea edo kultura etxea orain, eta uste duguna falta dena justuki dela mm, pieza bat edo tresna bat zinez ehm, ehm, elkarte guzi horiek eta eragile guzi horiek piskat dinamitzatzen aldituena eta sinergia bat sorten alduena horiek egiten duen, eh, duten lanarek lanekin eh, loturak eginez. Eta gure ustez, uh, eh, jesna hori erikoetxeak eskain, eskain dezake soilik, beraz uh, eh, ortako haien gana itzultzen dira. Mm. Ea ba, beraz, uh, Olive, angeluko hau zapesa, eta bere taldeak entzuten zaituzten? Bai, bai, bai, bai guk hori dugu esperantza, zentan uh, pentsatzen dugu ez, ez girela bakigu hemen angeluko taldearen izenean mintzo, baina uh, angeluko euskaldun eta euskaltzale guzien uh, eh, izenean mintzatzen giela. Eta behala, eh, garaia da, jakin dezan, berak ere uste baino gehiago girela. Mm, hori da. Hemen angelu taldeko jon Bizkaik gurekin ginuen mileskerra? Bai, mileskerzu bai.